Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 40 անգամ։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնն է։ Ղարաբաղյան հարցում Թուրքիան շարունակում է աչակցել Ադրբեջանին։ Քաշաթաղի շրջանում կատարվել է 17260 հեկտար հերկ։ Արցախի հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը անցկացրել է տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն։ Այս ամիս տեղի կունենա Արցախի ազգային վիճակախաղի 4-րդ թողարկման խաղարկությունը։ Անկարայում սպանվել է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Դեկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է մոտ 40 անգամ, հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1200 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները պատասխան գործողությունների չեն դիմել։ Շփման գոտու ողջ երկանքով հայ դիրքապահները շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արժե դրված մարտական խնդիրը եւ ապահովել առաջնագծի պաշտպանությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր շնորհավորական ուղեր ձեղել ազգային անվտանգության ծառայողի մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Ազգային անվտանգության հարգելի ծառայողներ եւ վետերաններ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ։ Մեր երկրի ժողովրդի եւ պետության անվտանգության ապահովման ուղղությամբ դուք իրականացնում եք կարևոր ու պատասխանատու ծառայություն։ Արհեստավարժությունը, սկզբունքայինությունը, անձնվիրությունն ու հարինասիրությունը պետք է լինեն ձեր ծառայության անբաժանելի մասը եւ օգնեն արդյունավետորեն իրականացնել ձեր գործառույթներն ու պարտականությունները։ Պետությունը այսուհետևս կշարունակի ուշադրության կենտրոնում պահել ազգային անվտանգության մարմինների ծառայողների սոցիալական խնդիրները եւ կանի հնարավորը դրանք լուծելու ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում մեծագույն հաջողություններ ու ամենայն բարիք ձեր ծառայության իրականացման ճանապարհին։ Ինչպես հաղորդել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի ԼՂՀ կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության մի խումբ աշխատակիցների շնորվել է գնդապետի զինվորական կոչում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հունական զինուժը հայկական զինված ուժերին համարում է եղբայր իրական եղբայր, որովհետև երկու ժողովուրդները կողք կողքի անցել են դժվարին փուլերով եւ նրանց գործակցությունը կշարունակվի անկախ տարածաշրջանի զարգացումներից։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Հունաստանի պաշտպանության նախարար Պանայոտիս Կամենոսը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում։ Նախարար Սարգսյանն էլ իր հերթին շեշտել է, որ հույն գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձ է եղել տարածաշրջանային մարտահրավերներին, որոնք ցավոք սրտի ավելի են ուժ գնանում թե Կովկասում, թե Մերձավոր Արևելքում։ Վիգեն Սարգսյանը ներկայացրել է նաև Հայաստանի մոտեցումը Արցախի հետ կապված անվտանգային հարցերի շուրջ։ Հույն լրագրողները նախարարների ուշադրությունն են հրավիրել Թուրքիայի ապակառուցողական դերին, այդ թվում Արցախյան հարցում։ Մենք իրականում մեծ մտահոգությամբ ենք արձանագրում, որ Թուրքիան շարունակում է բաց եւ փակ տարբեր հնարավորություններով աջակցել Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը ռազմական ճնշման միջոցներով փոխարինելու տեսակետից։ Դա չի նպաստում տարածաշրջանում անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը եւ հուսով ենք, որ տարածաշրջանի երկրները ավելի հավասարակշիռ կմոտենան Արցախա-ադրբեջանական բարդ խնդրի լուծմանը ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Նույն կերպ է արձագանքել նաև հույն նախարարը, ով անդրադարձել է նաև ցեղասպանության ճանաչման հարցին, թե հայերի, թե Պոնտոսի հույների համատեքստում։ Եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է փաթեթային կարգավորումից, ապա գոյություն ունի փուլային կարգավորման միայն մեկ տարբերակ՝ Այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, մեկնաբանելով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման փուլային տարբերակը առաջ քաշելու Ադրբեջանի կրկնվող փորձերը։ Ապրիլի սկզբին ագրեսիա կրկնելու Ադրբեջանի փորձից հետո բոլորի համար պարզ դարձավ, որ եթե Ադրբեջանը հրաժարվում է փաթեթային կարգավորումից, ապա գոյություն ունի փուլային կարգավորման միայն մեկ տարբերակ, ասել է Քոչարյանն ու մանրամասնել։ Այն է, Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, վերադարձնում դեռևս իր կողմից զարթված ԼՂՀ տարածքները եւ դիմում ԼՂՀ Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև միջպետական սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցություններ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաշաթաղի շրջանում կատարվել է 17260 հեկտար հերկ հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Այդ վարչակազմից ու վարչանպես Լևոն Սիմոնյանը տեղեկացրեց, որ արդեն ամփոփվել են աշնանախանի տվյալները, աշնանախան հիմնականում կատարվում է շրջանի հարավային թևի օղակարացիներում։ Ամենաշատ երկու ցանց կատարվել է Կովսականի քաղաքային համայնքի կատարածներում։ Երկու ցանցով երկրորդ նշանատորի քաղաքական համայնքն Հատի աշնանականից հանքատարակներում կատարվել է նաև պայքար մրցանման կրծորների դեմ։ Այս աշխատանքներում առաջնայինը որոտանի քաղաքային համար։ Ծառած դրան պատճառով երկի ու ցանցի աշխատանքները դադարել են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Օրերս Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներկայացրել է 2015 թվականի տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության հիմնական արդյունքները պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը 2015 թվականին անցկացրել է տնային տնտեսությունների կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտություն։ Ըստ հետազոտության արդյունքների ԼՂՀ-ում աղքատե բնակչության 22.8%-ը, որի սայրահեղ աղքատ 6.5%-ը, այսինքն 2014 թվականի համեմատ 2015 թվականին Արցախում աղքատությունը նվազել է 3.4%-ով։ 620 տնային տնտեսություն, որից 764-ը գյուղական բնակավայրերից։ Տվյալներն ապահովում են նվազելու ներկայությունը։ Կաշտային աշխատանքների ընթացքում հարցազրույցավարներն այցելել են մոտ 3200 հասցեր։ Ըստ գրանցված հրաժարման դեպքերի միջին հանրապետական հրաժարման մակարդակը կազմել է 6%։ Ըստ հետազոտության արդյունքների եկամտի ցուցանիշի հիման վրա գնահատված աղքատության մակարդակը մոտ 1.3 անգամ գերազանցում է սպառման ցուցանիշով աղքատության մակարդակը։ Միևնույն ժամանակ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը ըստ եկամտի ցուցանիշի 1.2 անգամ գերազանցում է սպառման ցուցանիշով ծայրահեղ աղքատության մակարդակը։ Այդ տարբերությունը բացատրվում է հիմնականում սպառման բաշխման համեմատ եկամուտների բաշխման առավել բարձր անհավասարությամբ։ Տարածությունն ակայքում է շոշափում է կյանքի տարբեր գոները՝ սխարում, բարենային անվտանգություն, առողջություն, գրտոն իրավունքներ, իրարայալ ձայնի, անվտանգության, արժանապատվության եւ արժանապատիվ աշխատանքի իրավունքը։ Բնակչության կենսամակարդակի փոփոխության դինամիկան նկարագրում է նյութական եւ ոչ նյութական աշխատության տեսանկյունից։ Այս զեկույցը հակադրությունը գնահատում է նյութական ցուցանիշների Դիտարկելով տնային տնտեսությունների եկամուտների աղբյուրներն ըստ բնակավայրերի ակնհայտ է դառնում, որ վարձու աշխատանքի ստացված եկամուտների կարևորությունը մեծ է հատկապես քաղաքաբնակների համար։ Հետազոտված տնային տնտեսությունների քանակը եւ գանման դեպքերից տեսնում ենք, որ կենտրոնական տարածաշրջանում դեպքում որ կենտրոնական տարածաշրջանը դա Ստեփանակերտ, Ասկերան եւ Շիրաներն է, ռազմերը 6.5%, իսկ ամենացածը Մակարդակ 2.2% վերաբնակեցված տարածաշրջանի Ըստ արդյունքների 2015 թվականին կենսաթոշակները որպես եկամտի աղբյուր նշել է հարցվածների 55.0%-ական տոկոսը։ Եթե դադարեցվի սոցիալական տրանսֆերտների վճարումը, իսկ աղքատ բնակչությունը չկարողանա այլ աղբյուրների հաշվին փոխհատուցել այդ կորուստը, ապա աղքատության եւ ծայրահեղաղկատության մակարդակները զգալիորեն կաճեն։ Կատեն գնահատվել նրանք ում սպառումը մեկ չափահաս անձի հաշվով ցածր է եղել աղքատության ընդհանուր գծից եւ գնահատել են ծայրահեղաղկատեն գնահատել նրանք, Մուսխարումը մեկ չափահաս անձնաշխով ցածր է եղել աղքատության պարանային գծից։ 2015 թվականին աղքատը ԼՂ բնակչության 22.8%-ը։ Անհավասարությունը գնահատվում է ողջ բնակչության համար։ Ջինիի գործակցի միջոցով գնահատված անհավասարության ցուցանիշները վկայում են, որ ԼՂՀ-ում բնակչության բևեռացումը ըստ եկամուտների ցուցանիշի ավելի խորն է սպառման ագրեգատի ցուցանիշի համեմատ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Դեկտեմբերի 28-ին տեղի է ունենալու Արցախի ազգային վիճակախաղի 4-րդ թողարկման խաղարկությունը։ Շրջանառության մեջ դրված 100.000 տոմսերից նախնական հաշվարկով այս պահի դրությամբ իրացվել է 56.000 տոմս։ Այս տարի տոմսերը իրացվել են Արցախում եւ Հայաստանում ապրող մեր հայրենակիցների կողմից, նշել է Արցախի ազգային վիճակախաղ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանը, հավելելով, որ շահած բոլոր տոմսերի համարները տեղադրվելու են վիճակախաղի պաշտոնական կայքեջում։ Խոսելով վիճակախաղի այս տարվա համար խաղարկվելիք շահումների մասին տնօրենը տեղեկացրել է, որ մրցանակային ֆոնդում նախատեսել են Արցախյան արտադրության տարբեր չափսերի գորգեր, թթի փայտից սարքած տակարներ, որոնք լցված են թթի օղիով, արցախյան մեղր, հուշանվեր եւ գումարային շահում 5 միլիոն դրամ։ Նրա խոսքով Արցախի ազգային վիճակախաղի արդյունքում ստացված ամբողջ հասույթը այս տարի ուղղվելու է Արցախի անվտանգության բարձրացմանը։ Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի падգամավոր դոկտոր Նորա Արիսյանը խորհրդարանի նիստի ընթացքում պահանջել է երկրի արտաքին գործերի նախարար Վալիդ Մուալեմից դատապարտել հայոց ցեղասպանությունը։ Իր ելույթում նա անդրադարձել է ՄԱԿ-ի կողմից դեկտեմբերի 9-ը ցեղասպանության հանցագործության զոհերի հիշատակի եւ արժանապատվության եւ այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օր հռչակելու փաստին, ինչպես նաեւ 1948 թվականի ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման եւ պատժի վերաբերյալ համաձայնագրին, շեշտելով, որ ցեղասպանության ոչռագործության ամենացայտուն օրինակը հայոց ցեղասպանությունն է։ Արիսյանը պահանջել է Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարից պահպանել իր հանձնառությունը եւ դատապարտել բոլոր ցեղասպանությունները, այդ թվում Սիրիայի տարածքում ԱԱԲ-կիչների կողմից իրականացրած ցեղասպանությունները, ինչպես նաեւ հայոց ցեղասպանությունը։ Արիսյանի պահանջին միացել է նաև Սիրիայի խորհրդարանի падգամավոր Ալան Պաքրը, ով օրեր առաջ այցելել էր Հայաստան։ Գերմանիայի դաշնային սահմանադրական դատարանը Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման դեմ 8 դատական հայց է մերժել։ Հրապարակված որոշման համաձայն հայցվորը բավարար ապացույցներ չի ներկայացրել առայն որ իրենց իրավունքները ոտնահարվել են եւ իրավունքների ոտնահարումները ակնհայտ են։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 2-ին Բունդեսթագը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձև էր ընդունել։ Դրանից հետո Թուրքիան մի քանի ամսով հետ էր կանչել իր դեսպանին Բերլինից։ Դեկտեմբերի 19-ին երեկոյան Անկարայում ֆոտոցուցահանդեսի բացմանը իր ելույթի ժամանակ սպանվել է Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովը։ Անհայտ անձը, որը թուրքական լրատվամիջոցների տեղեկություններով ոստիկանության նախկին աշխատակից է եղել, որին հերացրել էին աշխատանքից Թուրքիայում հեղաշրջման փորձից հետո, դիվանագետի վրա կրակել էր մեջքից։ Կրակ բացելուց առաջ նա Հալեպի մասին մի քանի արտահայտություն է բղավել։ Կրակողը ինքը սպանվել է ոստիկանության հետ փոխհրաձգության ժամանակ մահապորցից 45 րոպե հետո։ Կարլովը ստացած հրազենային վիրավորումներից հիվանդանոցում մահացել է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանությունը անվանել է սադրանք, որի նպատակն է խաթարել ռուս-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը եւ Սիրիայում խաղաղ գործընթացը։ Կատարված հանցագործությունը անկասկած սադրանք է, ասել է Պուտինը։ Դրա պատասխանը կարող է միայն մեկ բան լինել՝ ահաբեկչության դեմ պայքարի ուժեղացումը, եւ ահաբեկիչները կզգան դա իրենց մաշկի վրա, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Թուրքիայի մայրաքաղաքում գտնվող Միացյալ Նահանգների դեսպանատան դիմաց օթամղիչ զենքով օդ կրակած տղամարդ է ձերբակալվել։ Այսօր վաղ առավոտյան տարես տղամարդը մտեցել է Անկարայում ԱՄՆ դեսպանատան մոտ եւ բղավել. «Մեզ հետ խաղ մի արեք»։ Այնուհետ հակոստի տակից հանել օթամղիչ զենքն ու օդ կրակել։ Դեսպանատան անվտանգության աշխատակիցները անմիջապես ձերբակալել են տղամարդուն, որից հետո դեպքի վայր են ժամանել մեծ թվով ոստիկաններ։ Արնվազը 9 մարտ է զոհվել Բերլինում Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառի մեջ Բեռնատարի մխրճման հետևանքով։ Ոստիկանությունում չեն բացառում ահաբեկչության վարկածը ու հակված են այն մտքին, որ այդ գործողությունը միտումնավոր ու նպատակային է եղել։ Հիշեցնենք, որ հուլիսի 16-ին ցակումով Թունիսեցի հանցագործը Նիսում մխրճվել էր մարդկանց բազմության մեջ, ինչի հետևանքով 86 մարդ էր զոհվել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Թուրքիայում Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի բարբարոսական սպանության կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խստորեն դատապարտել է այդ ահաբեկչական գործողությունը, ցավակցություն հայտնել դեսպանի հարազատներին ու մերձավորներին, Ռուսաստանի դիվանագիտական ծառայությանը եւ Ռուսաստանի ամբողջ ժողովրդին։ Սերժ Սարգսյանը այսօր ցավակցական հերագիր է հղել նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կանցլեր Անգելա Մերկելին Բերլինի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը խստորեն դատապարտել է այդ ահաբեկչությունը եւ վերահաստատել Հայաստանի հանձնառությունը հետևողականորեն շարունակելու պայքարը միջազգային ահաբեկչության դեմ։ Սերժ Սարգսյանը ցավակցություն է հայտնել Գերմանիայի բարեկամ ժողովրդին եւ զոհվածների հարազատներին, մաղթելով նրանց ոգու արիություն, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապակինում։ Մարզասերների համար Մոսկվայի հայ երիտասարդների ասոցիացիան Արցախի բռնցքամարտի ֆեդերացիային ցուցաբերել է նյութական օժանդակություն, որով արցախցի մարզիկների համար ձեռք է բերվել 25 բռնցքամարտի հագուստ եւ 15 զույգ ձեռնոց։ Այս մասին ասել է Ստեփանակերտի Բրնցքամարտի մարզիչ Գևորգ Թորոսյանը եւ նշել, որ մարտ ամսից Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվում Բրնցքամարտի մարզումներ, ուր ներգրաված են 77 մարզիկներ 4 տարիքային խմբում։ Թորկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 5-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։